Kiekvieną dieną barža atgabena siuntinius su dovanomis vaikams gyvenantiems mūsų mieste. Kiekvienos dėžės svoris yra nurodytas ant jos. Pakrauk baržą taip, kad krovinio svoris būtų vienodas kiekviename iš trijų skyrių.